jumeneng ngasta waranggana jumeneng ratu ora pancen wis populer kok wis rebut juara wis samu balang juara pokoke samu balang samu lu komplit ngono tegese iki swara ya apik utawa danane ya wis motok ha ya kelakuane ya apik sapa raga ora usah dudukke wonge ayo wis bloko dhewe ket mau kok aku pancen agek malang nasibku ngono malang ya nasibe menungso ki paribasane rada sak upamane nek do ngagek neng dhuwur ya kepenak nek do neng ngisor heeh ah, mongko rada grebak go momotano kagek neng ngisor ora kependeng-pendeng ayo kuwi nang kono kuwi dadi aja njuk bungane agek doneng ndhuwur, nek doneng ndhuwur iki kepenake ngomong ki suket godhong dadi kanca, dadi srawungan, dadi lantaran golek sandang pangang. Ha iya. Nang ndi tindake opes pa. Oh sengang. Wah. Suwara kok. Wana kuwi ning biyen ya tau prihatin. napa mawon Mas Dari? Sekul setunggal, emping setunggal. Ya tau prihatin ngono kuwi mau kancane mung cilik. <laughs> Anake mbarep wae. Nek tadi wong kepenak ngono ae. Wong kepenak ki dilalah. Menika kula remeni panjenengan kepareng pun monggo monggo dadi lan kepenake ning kono kuwi reng ning kosok balne aku kepenak tak mikirake sesuk nasibku ha gak sak jare kepenak ora ngitung nggon sanep eh, ing anu apa nasib nasib ha kuwi dadi nek ngono uripe manungsa kuwi nek bisa ya mikirake hari depan ha ngono hari depan apa hari depan Ari depan kok ari depan Iki mau ular kambang saki banjur dulanan. Sing apik. Slendro, slendro ya. Sambang dalu, slendro dong. Eh jajali, sambang dalu sing penak. dolanan. Oh. Wis genten kuwi saki sing ngendeng sing apik kaya aku. Yo, slendro ya, slendro ya kenang. Bong, eh, aku arep gending. Karepmu. Candra apa? Jongko mawur. Nanti kau tau ngerti kendangan jonggo. Wah, lah nek kowe nek bab gending karo aku aja semelang pae dae apa lek aku kontal kancil nggawa nut. Gending apa we tikena kadaku, jangga mawur. Lolo, lho, oh ya iso. Wis apal. Menae menai kepiye wis anjal candra oh wis sepele ya iso iso wis ya syukur nek kowe duwe kemajuan nah ya syukur nek duwe kemajuan are gending apa rujak sentul ya iso we iso aku ya syukur are gending sing ampuh mejemuk uh ya iso beres kopi dondong waduh ya iso oh, iso wis ora kopi pahit ana gendhi kok kopi pahit wis ora cucun kamu baru kuwi jujur bawuk ha jujur bawuk oh iya bawuk ngawur wae ora nek ditutur bawuk ki pelok oh ya isa kak tru iso iso tenan nek kopi dondong pelok wah pinter tenan nek srimet jemuk pelok kleru wis ledro ledro patek nem oh ya syukur syukur nek isa. Isa aku nek gambir sawit sendro kena pelok kena pelok barang ya kena kena jenenge gambir sawit pacar cinten oh wis saiki umuk ana gending sing apik bagong men judek wis ora ora iso nek judek nutku akeh kok truk ora aku mbendina latihan kok ya syukur wis bagong iki nek labu apa-apa cak cak cak cek cak aku mbonang ya iso

manggung sing lanang gunang lanangan goblok ora nek buka dolanan sing apa kok jenenge truk pengijuan pengijuan ki nek nganggo buka bonang bonange nganggo bonang bu, sing wedok agek pasar oh oh sing tolo dheweke kok ning ning nong ijo nganggo biru Sri Kalukoti nabu rintang pradonggo monggo to monggo to digongke. Oh. Iki gending opo Gong? Gending opo ya? Apaan ren? Ajare catetane ana. Ku tak tilikane, wis dangu ngenira guling tiba. Hmm. Randa nunut karo. <laughs> Ngawur wae kuwi. Gong jonggo kuwi. Eling-eling, utuh. Sora yuda. Utuh. <laughs> kleru kabeh. Ya wis anane, Truk. Lha nggo catetan kuwi nggo apa kuwi? Ora mung wangun-wangun e. Nek nek kita iki pelajar nggo buku. Iki jenenge Gending Sri Kaluk. Sri Kaluk, oh, goblok. Wong sing goblok iki dheweke kok njur aku sing gantem. Wong aku ngerti kok. Kowe sing ora ngerti Sri Kaluk kuwi. Mutang ngene ra guling kaluka wis bener iki kaluka upamane ngarepake gong piye bukane lho ku mau wis tangungen nira guling kurang gede ling ame ngedurke titik kok ling monggo to mm, monggo sini sini lho koyo bayi kelakuane iki nek nggon ngarepake gong mau digawe dolanan apik piye tang aku sing muni ijo nganggo biru lho Sri Kaloka tinabuh rencang pradangga monggo to njur kowe mampir Mas Bagong ngombe limun. Lha ae aku iki tak e sapa mestine ana sing duwe ana wewe. Ana nat nit nit nanong jala-jala ijo cucukmu abang separo. Ngono ajang ngono wis sampe kuwi. aja nganggo biru Sri Kalukoti nabu rendang pratungga monggo to monggo mampir mas ono wiwi mampir mas ono wiwi sing tampir kaya ora gelem arep mampir munyuk-munyuk wedani wewe mampir mas ngombe limun iki teke sapa aku ne, kowe ana sing duwe nek ora ana sing duwe tak barang prei iki meng muni njur petruk monggo ta monggo ta mampir mas ngombe limun kelingan ora iki teke sapa mestine sing duwe ngono dua lolo loe ngono wewe oh goblok Oh iya. Ijo nganggo biru. Srikaluka mesti nabur rentang pradangga monggo to monggo to nampel Mas. Piye, Dok? Ngombe limun. Ngombe limun. Iki teke sapa mestine ana sing wewe. sing, duwe. sing... duwe no no long jala-jala ijo cucukmu abang separo ngono aja sing ana wewe nggih ndi truk wis mau wah ora patek mudeng aku ijo nganggo biru sri karo kotina burintang pradonga monggo to monggo to mampir mas ngombe limun oh. iki teke sapa metine ana sing duwe ana wewe ngono kuwi oh wis larak ngono iki kok ora elek-elek ijo nganggo biru tinabuh rintang pradonga monggo ta monggo ta mampir mas ngombe limun iki teke sapa metine ana sing duwe ana wewe ana wewe eh ana wewe ana wewe ih ora wong nembang kuwi jan wong gilani kuwi Bang Petro ngedak nembang balapang wong tembang kok ngebut aku mangkel karo kowe kok wong kok karo gendingan kok lemu goblok ora ape iki mau tang Sri Kaloka iki mau kepenak kepenak mm -mm. saiki kowe genti peloke osora oh, saki bagong wae kon gendhing nek bagong sing gendhing mengko rak saya apik mundur Tak gendeng ya. Hmm. Pelok pos Lendro. Lendro yo kena pelok yo kena. Dimundur reng kok ndak kesampluk. Ya. Gagah palus, Tru. Yo sing gagah yo kena alus yo kena. Ning, nong nong, ning ning ning nu nu nu nu nu nu hampir kok. Oh. Brendong. Waduh. Brendong. Heeh, ah, ah, brendong. Hampir iki nek nganu klono aja ketan klono nek jejer ngaleng kok iso muka padha talal. Oh kowe iki ya iso gambir enam ah, kok dandan pisan kok andang wedi kae ser. Angkane sing cerak wedine kowe. Seneng lek tak kedung-kedung Entak tak kedung-kedung. Wah, entak kedudul entak kedudul entak kedudul entak kedudul entak kedudul tak aduh ya bareng entak kedudul waduh tangane loro tur njer bebeh ngene iki tak kedudul plak kok tiba karangan nangi tangane Kok mau jadi gendik wedi kengser, wedi kengser gambaran mungkin biar jaku si remaja, angger gambiran nom kokeh wong padha seneng karo aku padha pating celorot ngirek aku kuwi dhisik nom-nom mangko metu jedhus wer wer wer wer wer wong do balangi rokok watu oh omong oh, rupam kok akhirnya kena balangi apa-apa akhirnya jejer ngaleng kok nek terus nimbali Lak ngepenakake wayang ngono ta iki. Ayo. Tak aturi prei kok ning ngerti dhewe wong wong ngerti kepenakake kuwi sesuk nek aku arep palakrama tak kon nyokok. Imas Wibisana. Oh, jejer ngalengka iki. Kula Kakang Prabu penake le musowan ningestaken dawuh. Pikono ndo. Sapa? Kowe kuwi. Kula Rama. Penak kenggonmu ngadep to, Le? Ngestakaken dawuh. Dimas Kumbakarna. Sapa, Gong? Kowe kuwi. Oh ya. Apa Kakang Dasamuka? Kepenak lemu linggo. Ngestakake dawuh. Sarpa kenaka? Kene linggo kene. Oh. Alian Rono. Ah iya. Oh ya. apa kakang kakang dosa muka Kepenak le muleng ga iya ate prasto ngalih sono ngalih kono cepet kula anak prabu pepak kabeh prajurit Mengestoni pun kados mboten kirang setunggal eh bocah mban alian kene tru wah gemanggong aku le kelitah kelitih jajal kowe sing dadi wayang pirang-pirang wayang siji kok dongkak angke kira ya kene aku sing dadi dosa muka ya Dimas Wibisono kula kakak Prabu prayog gak nunggu melenggat ngesto akan jauh kengko bagong ana wong kesel nah, nak kon ngalor ngidul ngalor ngidul bekono to onten paring tau kepenak kelenggamu kun ngesto akan jauh kanjeng romo Dimas Kumbakarno tiyange mboten mlebet Hmm? Mboten mlebet. Oh. Sarpo kenoko. Kaliyang. Nyuwun pangapunten. Ibu Sarpo kenoko sak bayen. <laughs> Kere. Ra ora liyang to. Nira tepat lewan sulan mamitke wong sing do keset-keset kuwi. Ayo ora umum perduit keraton kok keset. Weh lah perduit keraton kae wong keraton ngaleng kok ki beda karo keraton Ngamarta saiki perduite mbiyen ki do beling-beling kok. Pokoke sing nggon sewanan kanthi gratis ngono ki do ora tau menyang. Beda karo Ngamarta ki lah. Gratis ora gratis mlumpuk teko kabeh. Nih yang nganggu pretungan, ayo. Eh, anak-anak aneh angger do dolanan ora leren-leren ngati-ati tak gebuki semenane. Nolo garing. Nolo garing. Kula Pak Rene nderek bendaramu ayo sowan. Ngestokaken kula tuwi mriku riyen mangke kula tak tata-tata. Kyaine arep muring lho truk nek ora di turut ngendikane. Petro, nun. Ayo mrene. Nggih. Bagong, apa mar? kuwi lambene elek tenan lho. Karo wong tuwa kok jangkar kuwi lho. Oh, men kualat. Karo wong tuwa kok jecok wani. Nek jane ya tak wedeni anggar cok ngandani aku tok tak rungokke awingan iki mangkelke to. Entas ngandani apik-apik kok metu mak glibet ngono kok ngrusuwi limang anak putune. Dadi putune nangis mergo kentiang panganane dintekke karo Semar. Wong nek ora genah ayo podo nderek suwan ngrasani ndoro Arjuna ta. Prayoga kowe disika mengko aku karo Bagong ndang nututi. Nyetok lho, tong saiki toto-toto wong telu bareng wae. Watone kowe karo aku aja ninggal kasusilan. Mengko ora ora didukani. Wis pokoke ora usah karo geguyon tekan kono ya teko suwan dek rampung suwan opo mestine kok anggar geguyon antem ya wis ora wis wong telu bareng truk ya nenggih gentia kang winursita Kotapo ingkang kinarya sinambeting tarita Kalamun katon bro punika warnanira Ing wana Tegal Kuru Setra Ing wana Tegal Kuru Setra Wono kang wis kondang kaunang-unang gawat kaliwat-liwat wingi kepati-pati satu moro satu mati dalmo moro keplayu. Koran dini ono satu gali satrio ingin kumawani manding indri wono kalis ing beboyo. Yaiku satrio mati kura denar bino yura den janoko. Estri mana arso swan ing prodo ngamarto. kadi mandek mangu lumiatiro. Sawetawis kandhek wong madyaning wana Tenadep marang korabdi ponokawan, kawan Kilora Semar Badranaya sakat madyaniro. Sinambya mrisani sesawangan dening wana Tegal Kurusetra. Ning ning kadya Jaladri neng neng kadya Harga. Lir Bodro Irawan Bodro wis ngalimi Irawan Surya Sang Hyang Tondro kanu dikatawengan. Sawunya prisa Wiswanu Prabu kan yang lipur marang penggali Sang Arjuna. Sigra nggih medhar sabdo kepareng kawijiling pangandikan. marang Sang Arjuna Esmunya kamanungsan ni kotika manca lono kongan. Semar Badranaya ora kaget ing pamikir sakwentara tak timbali lenggah mono ngarepanku eh bleget duwek ugek-ugek sakdulita mel kula tampi kanthi bingah panjenenganipun Ndara Arjuna lajeng kepareng miji dhateng pisuan kula kanthi gugup raos sing manah sedaya pun ndara saking kasatriyan kandhek wonten madyaning Wonadri. Menapa ingkang kapenggalih, Den? Sumurupa Kakang Semar. Dina iki aku katimbalan suwaning kraton Ngamarta. Awit pepundhenku Koko Prabu Puntadewa nembe nampa sasmitaning Jawata. Nggih. Okay. menawa negoro ngamarta ketekan banjir bandang tanpa sangkan ingin kaya mengkono mau pelambang ala apa becik lak banyune banyune butek napa bening yen tekane banyu iku butek nanging banjur bisa bening mergo ingkang bisa animbulake beninging tirta sangka pangwasane bocah inge katon gumajang kewer nyekel pusaka batok bolu tuwin sada lanang oh ngaten lajeng wektune yan apa yan apa lha mun nlitik-nlitik ki areng apa mas hm wektune ya apa ya apa ora gemantung sing ngimpi wong kene ora ngimpi ngandhakake kok omong wae Weh. blegek duwek sak dulita. Mel. Bleget duwek ki apa? Maksude weh jajali. blegek kuwi mangsute apa? Duwek kuwi apa? Kok meng sak dulitan. Njak kuwi sesebutane Semar kok. Nyep iso nyebut iso negesake. Ora iso negesake rasane Semar. Wah. pancen anake kiyaine Semarki sing kereng dhewe bagong. Awak eh. oh, meng blegek kok kok neges-negesake kira ya. Si nuwun Darawati nek ngendika sepisan mesti niwang sukmono kang linuwe. Ngerti? Iwang ki awake dhewe, Sukma ki Sukma awake dhewe. Kang linuwe ateges niwang sukmono ki Sukmaku linuwe. Ngono wong panjalmane wis nu. Niwang Rama sasmintaning sun wis nuwun Pancawati biyen. Banjur wong agung ngamarta nek ngendika ya niwang sukmana sasmintaning isun awi cok ngening kesip cipta nyadong gaiping jawata ambareng kowe kok blegek duwek. Apa tegese? Heh. Eh aku ora ngerti, nek ora ngerti ganti sesebutan aja blegek duwek. Ngene tak kandani ya, maksude blegek kuwi ya tak omongi ya blek kuwi mangsute kuwi wong tiba blek ngono kuwi tiba sing tanpa sangkan tegese tanpa sangkan ki tanpa nganggo wayah ayo wis blek kuwi tiba gek gawet blegek jajali gek kuwi apa gek kuwi ati po atine mak gek ngono sak dure tiba kuwi artine mak ah duwek kuwi maksude du kuwi dua wek kuwi ngerti apa lah maksude kuwek kuwi maksude oh ngono kuwi tadi kuwi ya kuwi paling ora kuwi nemu mangsut jiwane wong loro manunggal padha dene jumbuh aduh lim niki menerangan lim niki wong desa sebutan kok ora iso ugek ugek kuwi maksude ana juring pikiran sak dulita hmm? tegese sak durita kuwi mes sak ipit ngono. Ya, dicateti. Eh, lali kabeh sesuk nang nggonku. Tak omongi, ya wong desa sebutan kok orang ngerti. Kaya Kang Gareng nek omong-omongan julombono kapas pandak curiga nata telih pitik kuwi ora ketemu nalar. Ora maksude julop ya, Pak. Bagong yo waton nerangake kok. Menika kula tasih prisa nggih, Den. Yen pasumpenan ngaten menika kula gambaraken. Negari Ngamarta menika badhe wonten rembak. <clears throat> wonten rembak ing mboten sae. Awit wujudipun tirta menika catur. Nek tirtane bening catur sing apik, nek banyune butek catur ala. Iya. Ewa semono beninging banyu merga sangka bocah kang gumajang kewer ngertos maksudipun Mboten wonten malih kejawi namung saking pribadinipun para sesembahan kula ngamarta Ingkang istanipun wujute ora ana nang nyata kuwi sih rada magepukan karo awake dhewe sing bisa nentremake marang kahanan ingkang peteng madangake marang petenging kayang-kayangan lan merta padha nimbulake tata tentreming para kawulon sak ratune bathok bolu kanggo nawu kamurkan sada lanang kanggo ngiring marang jagating angkara angkara murkane manungsa wonten telung perkara angkara murka sing bakal nempuh dhateng kacintakanipun sanes kamurkan kang kepilik kepingin marang sak padha padaning tumitah wonten merta seneng milik marang bandaning liyan iya tegesipun kamurkan sing bakal mitna marang sak padha-padha kasurutan dhateng kelenggahan duwe rasa meri angger kae mati sing dadi wong pinunjul laku. kamurkan badi nempuh dateng bondo dunyo mergo kalah sugih bondo dunyane banjur nginteng kapan rusak rusake bisa tak ngeculake laku durjono kamurkan milik dateng sak sami-sami menika magepukan dateng kawanitan kepingin marang raja darbeng liyan tekesi garwane sak padha-padha nek ngono impen iki kabeh ya ana maksude ya tong ana ning kosok balen kok Kang nek impen lolo dadi becik nek impen becik dadi ala malahan nek ngimpi upama to ngimpi kubungan impen elek ning mana dadi apik awit lambang bakal sugih ngimpi nggawa mayit ku ya elek ta wong nggawa layon ning malah dadi apik nampa nugraning jawata. Ning kosok barine ngimpi apik dadi ala wong iki anger ngimpi panen pari mahar budigeng ala aneh. Nek upama ngimpi, ngimpi apa? Ning nyata temenan apik apa ora to? Ngimpi apa? Ngimpi nyata temenan ki tegese ki mana nih kenyataan impi apa? aku katuru orang mikir ke apa-apa nih weteng kuki ngelih ngintir-ngintir mm -mm. bareng kelalen turu ke pati aku ngimpi mangan roti entek saampleng wih entek temen-anang oh. Ning yo warek tenan aku. Warek jan, warek temenanan wong liwing ngimpi ki memangan temenan. Ning ku anger tangi turu gregang ngono terus bantalku karek separo. <laughs> Dadi tok gael-gaelmu bantalmu. Heeh. Kuwi apik apa elek? Mbok tok nang kira wis Kuwi impen wedhus sing gayemi muni ngono. <laughs> Impen wedhus sing gayemi gremene garing. Samplang kuwi. Kene kletakon-takon temenan displesetake. take. Semar nun anggonku kandhek ana madyaning wana kaya rumangsa sayah aku golek no godhong rudamala aku tak leren ngaso karo ngeningake cipta badhe kendel ngaso iya nggih lain apa pak aku tak nyilih aritmu tak nggone goleke godhong rudamala bendaramu Rada molok godhong apa? Eh, dong gedang omong wae. Ning aja dilangke. Arit larang-larang ora. Mengko wong tuwa rae duwe juga prayoga. Ya. Aja dilangke lho, Pak. Ora. Wis kene. Kendel ngriku yen nggih den kok padosaken. Iya. Eh, malah ciloko iki ana godhong malah manglung telaga semene jembare. Atak senggit ora geduk tak sawate godhonge kena ning mesti arite garing cemplung, mongko aku ora wani jajagi. Gedhung tak sawatne wae wong ora ana gentere. Perkara arite garing kecemplung ben sing gablek anak kowe kok tekate. Surga atos krosak ceblung. Nopo gawe? Apa Pak, tak kandhani. Ono apa kae kok bentot-bentot kae. Aku weruh ana kutuk gede banget ngeduwel neng kono kuwi gulut cekelen, wis sing kulo nyekel iwak. Nang ndi Pak, neng kono? Neng tenan apa? Eh, tenan. Oh, ya yes, ora ketan mengko tak bakar, tak dum karo cah telu. Tak bogoane Pak. Heeh, iki sarungku cekel ana Sarung. Kene-kene, kene. kene, kene. karo katok dewa aja digogoi lho. Ana isine kuwi. Kek nyemplunga kono, Gek kene iki Pak, rada mentengah. Waduh, jero e, Pak. Kes nggulu e, rada mentengah titik. Waduh. Kes mata e. Rada mentengah titik. Waduh. Akes bumbunan. Ana kes bumbunan kok iso omong. Nang kene iki ya, oslulupono. Ya. saiki apa iki grenjel-grenjel oh nganu e tak kira nek kutuk ot oh, iki pak eh ora ana kutuk ora ana kutuk ora ning aku ya ora ilang tenagaku nemu arit aku eh ya syukur gorene gek dintaske arak ngono wah bejo iki iso tak dol siji apane arite sebabe haiku loro kang sing ngomong sapa asing tak silih mau ayo kuwi ayo kuwi kepiye nalare kuwi kareng ki mau tak senggeti aku ra geduk yo tak sawatke godhonge kena ning alite ketemplung wah wong tua ora urus kon gogo itekku ketemu reng apa kutuke kutuk dengkulmu amoh ki kon gogoy arit kowe arite yo ngene dibuang ning telaga kyaine Semar gelem-gelem mureng mbok mau terus Semar tok rangkul jak nyegur bareng apik-apik ngalih ngalih kowe atak nggo gelar godhong men nggo bendaramu monggo den Latri sari sampun kula gelaraken godhongipun. Eh nggih sak onten-ontene. Iya, eh kan ranteng alas. Anak mojo leh geguyon. Eh mangke kula tabokane nek do geguyon. Ong. Mulat marang Sang Arjuna semunya kamanungsan. Oh. ing tang bendara musnadan to sare karungan ing kecipto ngono iya adat sing iki nek sare karo gambar-gambarake sesuk kuwi semene tak nggo butuh iki turahane piye iki nggo butuh ngomah ki nggo anakku ngadate gambar-gambar ngono kuwi iki sing iki asing sesuk bengi kowe ki ngopo nek sare karo gambar-gambar ngono ana sarene wong gambarake kanan buta nek wong ngalamun miring dene kelingan <laughs> miring dene kelingan Pedro kok ora keling kang aku. Sak mah ganti nggawa bojone nguwek. Oh, rupa nek kok emblek sora. Dipenging bengak-bengok masing digambar iki sing ora-ora. Eh, aku tak ngaso ya, kowe do betau melek. Aku tak turu. Sing tuwa turu kok nyelonyo melek-melek ya bareng turu ya bareng rewel. aku nang kene mal bang ngentut tak antem kowe <laughs> karo bapakne kok wani hmm, bagongi banget ten ora tau betamlek lengkara bagong sing iso natas wengi deg megek ngono ki lengkara mesti turune hmm ngarang mripate dhewe-dhewe ha iki mung karek wong loro Mengkare aku karo kowe sing janggo melek metu. Wis nyekangkang. Mengkare aku dhewe iki jan aku ki ndulani wong do turu iki. Apa kok ngono kuwi jenenge kanca kok ngono. Wis eh, nek dirasa-rasake wis. Nek ana rejeki uyuk uyuk uyuk uyuk uyuk. nek karo gawean yuda kawono kuwi apa menungso kawono kok ngene iki ndilae ana ula gedine sak bongkot ting meketal teko telosor telosor arep nyokot ndoro janaka terus tak bacuk ngarit beres ula mati yuk ndoro janaka wungu sapa sing mateni ula kula ndoro nyotak paringi ganjaran karo tengah ewu bejo awak karo tengah ewu terus kanggo nebak nomor dies metu saya tambah oke, tukoke pit montor dies ngene nyelengkrem gang miyo tabrakan entek meneh kok ndak ana apa dituru gambarke kok rejeki sing burung kecekel uh. Orang sosok lho truk wudelmu nyogoki gegerku. Ya sadirana to nek ngademe ora nyamak-nyamak. E. Waduh, Semar gembos temenan. Mah wis wis. Nek ora tak pempet. Sana saya telu ora apyor sorot lintang kang kumedhak titi sonyo matiola trilumrang gandaling puspito karna ning putiani roler sang dwi jawara ambrengeng kelir kumaraning madu bronto oh tanjo teko mangkana kocapa Raden Arjuna ingkang wis katon sekecong ngene rosari kadherek sedaya para abdi perpat ponokawan kawan nampa cobaning jawata datang kanyana-nyana ana matenggo gedhe sak jaran teji anyaketing ing tapa nendra dulu atlir singa kang manabdo lah ndamoni gitokku. Nang ngarep ki ndamoni gitok wae nang mburi. Kok mburiku ana isis-isis. Jeneng kewe, ora apa-apa. Angin. Angin kok meneng gitok tok. Angin memiri. Meneng, ora turu kok omong. gang kliyep wis direng-reng-reng-reng. Bagong sing ngorok kuwi cokang. Gong. Gong. Eh, kowe ngorok. Ambok ah, modar nek ngompol. Suarane beda. Genah nek nglindur rok pola, arek beda to. Le nyimpang oleh adoh temen. Ngaran-ngarani. Ambok ah, coba tiliki. Eh. ora ya wis kok. Wono swara kok klokor-klokor. Oh. Ah. Reng, reng. Reng, wah dan menus ki. Kowe ki ngopo lemu ora ngeleng ora. mburiku ana cenil-cenil blendak ora ana wit-witan kok ana blendok ngalih yo reng yo ngalih ngalih sarang papane kene kok kon ngalih ngalih wis penak-penak nang kene iki kok ngalih aku ora penak aku ora penak ngalih yo kono aku pokoke nang kene wis kepenak wis iso ngasuh Ya ngale yo reng. Gemang wadon. Ngocak jak wae ora. Kono ngale yo kono. Ora mendine ku kok ana klokor-klokor ki apa ya? Oh. Ah. Wit. Mati aku. Selamat, selamat, selamat, selamat. Ron. Waduh, belo ki ya. Bandara Kisare. Kyaine turu Bagong Dekok. Aku Nendro. Aku mah jeneng sira bengak-bengok. Burimu, Leng. Siapa? Burimu anakmu nusul, weh. Terus sapa kowe, Lek? Kowe? Kowe? Kowe? Kowe? Kowe? Eh, uh, sujud aku ra di